lau amarkada eta mila modu. Ahotxetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzan. Euskadi irratiak lau amarkada edo berrogei urte baina gehiago bete dituen honetan, proiektu honetako jardun bezala hartu dugu,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 gurekin dugu gaur egun albistegietako kazetaria den Beatriz Zabaleta, egunon. Egunon. Zer moz gabiltza? Ondo, ondo. ondo. bai, egunari ekiteko. Oso Prest. ondo. Ba, jardun horretan, e, eh, bene galdera berdinarekin hasiko gara, ba, noiz jakin edo zenuen kazetari izan nahi zenuela, nun egintzen dituen kazetaritza ikasketak, eta noiz hasi zinen Euskadi irratian, eta ordutik gaur arte, ba, eta ibilizaren irratian. A nik kazetari izan nahi nuela, Ba, ez dakit noiz erabaki Ni gogoan dut, e, nik asira baten biologo izan nahi nun. Biologia ikasi nahi nun. Baina biologiako, gara hartan biologiako lendabiziko mailan, e, matematika zeon. <laughs> Eta nik gogoen matematikak irik arazoak izan nituen. E, zean, ondo, ondo, joan, oso abstraktu egiten zidan. Eta matematika, biologia, fizika eta kimika. Ni zintzetatik ikasi nun. Nik e, batxilergoa zintzetatik nun. Eta gero, ba, kouen nengoela edo, edo irugarre mailan behar bada, e, mundu hori gustatu zeden, ba, behar bada reportajen gatik. Ni telebistako reportajen gusten nituen, da, horrela, eta gustatzen zeden. Dardun pixkatzen, nola baita nire alde zientzia alorrori eta komunikazio alorrori ba, nasteko modu bat ikusen. Da gero, nire kasi hon historia. Kuko historia, ba hori nire kasi Eta gero, bueno, eh, lehiuako fakultatean sartu nitzan, eta, ba, sartu, eta lehenen gurten, bago kursua ziren du nire hilen, eta mm, aurrez, ba, irrati bat zertzen ere ez nekinik, egia esan. Eta hor dut Euskadi Ratira bisitan, da, ba, han ezagutu gendun, kasualidadea gurekin, e, selektibidadea intzun, mutil bat ikusi gendun, da, bueno, ba, arekin ditzeiten hasi, eta uraia ordurako udara hortan, e, irratian eh, lanen ari zan, ura jaimotan mendizan eta klase, eta gero guk ezautu gendun beste bide batetik, historia guzti ez kontutuko, <laughs> beste bide batetik ezautu gendun John Sarasua, eta horrean, e, eh, klasen sartu ginenen, gu ginen euskerazko taldeko ginen, eta klasen topo ingendun, Jaime Tamendik, John Sarasuak, Tere Berokik, lagun mina ba, laurte genitxunetik, eta nik. Eta lauro, ba, bueno, beste inorrez gendun ezautzen, da antxe, ba, kuadrila, bueno, universidadeko lagun taldea sortu gendun. Eta gauza horrela, justo hori izan zen, laro gita laugarren urten. Eta e, sortu zen aukera, Euskadi Erratian, gazte kuadrila batek saio bat aukera izan zun eta orduan irratiko zuzendari zea zen, e, Jose Mario Termintzan, Eta, bueno, Jaimeri komentatu zion, Jaime orduako arantxetur bezatzen zuen, da, eta komentatu zion, nahi ote gendu, larun batetan, saio batin, da, hola, seginen. Osa, kasualidaden kasualidadez. Nik uzet, irratiak topatu gintu lagu, guk irratia bilatzen hasi aurretik. Eta hasi ginen bakuadrilari, Arantxe Turbe, Jaime Otamendi, Tere Jon Sarasua, eta ni. Ez dut uste, ez dut inoaz, ez <laughs> Ma, oiek hasi ginen. ginen e, e, gazte gera gazte izeneko programa bat gero gaine urte hura, laro gita bosta oso kerrez palimana izan zen e, munduko gazten e, nazioarteko urtea. Eta orduan, bueno, aitzaki horrekin, horrela, hasi programa iten, eta gaur arte. Eta zein detenik ba, bueno, hasi larun batetan egin genuen lan, eta gero e, udara iritsi zan, laro gita udara iritsi zan, lehen biziko nire altzamotxetan izan dako izeneko programa bat itenun, orduan e, eh, Manu Narbaezen oporrak ordezkatu nion, Urrengo urteare igual, larun baten orduan patrika zulo egin eginean, e, eh, larun baten egin genuen lan, udan, ba, sustituziok eta gero ja, hortik aurrea, ja, ja, informatibotan, informatibotan urte batzuk initun, gero programata, goizean behinen ibili nintzen eta gero ez dakiz urte izango zen, laro gita amaseia edo lako zerbait, laro gita amabos, laro gita amasei, buelta hortan, informatibotan sartu nitzan, in izan ditut, atxaldeko informatibok, editatu, editatu izan dut atxaldeko eta gauekoa, Eo naiz eguardiko informatibotan, egon naiz boletinetan, egon naiz informatibotan, baina bueno, beti informatibo ba, lotuta. Tarteka editore bezala, tarteka redaktore bezala, eta azken bi urte hauetan, zera, eh intendentzia lan. <laughs> Hori da Ma, redakzioko kasetari izango. Bai, gehiago ibilenez redakzion kalen baino, eh, kalea, <laughs> bueno, programatan ibilenen eh, eh goizean minen jengenen nikitenon eh sea eh unidad de movilidad. Eta orduan beti kalen. Orduan redakzio ez dentzen beti kalen. Baina informatibotan beti redakzion. <laughs> Beti redakzion ibilenez. Vale, ba, alde horretatik, ikusi dugu lan esperientzia handia Euskadi irratian, eta ba urte guzti hauetan, orain ikuste dugu ze estudiotan gaben, mm. ze lan tresna ditugu gaur ezagutzen ditugu, baina pixkat, e, ba, lan egiteko forma horretan ez, orain dituzun lan egiteko tresna eta baliabideak nola aldatu dira lehenokoekin e, parekatuta, eta zein esango zenuke izan den nola e, aldaketarik nabarmenena. Bueno, prozesu asko izan dira. Nigu gondet lehendabiziko grabazioin honen, seguran, basarritar bat egin nion grabazioa, tere eta bio junginan, da junginan, usteet marka uer zala, baina, bueno, bobina irekiko maleto jaundi batekin, bobina irekik zian. Gero grabazio egiteko etorri zan kaseta. Arek esan ezun, bueno, ba, moitzeko asko zarexagoa. Gero grabadorak jundie txikitzen, txikitzen, txikitzen. E, gero e, konexioi ekiteko, ba, aparatu gaur egun da ondaletera, ondaleta ez, e, kuantunera iritsi aurretik, bueno, ondia beste makina batzu bazion bat, e, ez nezakortzen hori ditzen zen. Ez nezakortzen zen, marka zan da, zehazan inalambriko bazan. Gudetzen genion, elkita ojos. Zatik etik elkita hoz, ba, bazeukelako igual metrobeteko antena puska bat, dantzan ibiltzen zana. Eta horren edo zitu gita, <laughs> junta beti biltzen ginen antena hori heldu ez zindazega, bakarren batia beria bat itxeko eraukera asko zeuden. E, Gezurra ematen do, baina pingan hilorik orduan etzean. Ordu juten ginen, e, beste irratik asko txiki batzukin, horrelako antena batzuten irratikin, eta nire tokatu izan zait, jutea. Nik entzuteko, beste antena txikidun e, irratik asko hoiekin. Gero, jende asko eta konexioa betzeko bizkarren repetidore moduko batekin urare bere antena eta guzti. Eta gero, elkitan joz. Eta orduan ginen, <laughs> inguru ahutu ginen, ez dakit nola esan baina, peligro publiko, edo zein edo zein gaizian. Eta gauzak asko, ba, esate baterako, gara, garai baten konexio guztik zian telefonikok. Horrek esan nahi du, kalea irten ezkero, jumartzen dula txampon pilo batekin. Zeatik, ba, segundan den, kabine batetik sartu bat zendulako. Orduan, dirua sartzen zen duen, kronika bieltzen zen duen, bai grabatu ebai zuzenekoa, eta horren zute zen, klank, klank, klank, txamponak sartu ala, ba, zarat e, tokatzen zen askotan, ba, segunda ze bertzen duen, kabinaik ez, eta favorezke jutea klas, jota, ez zubira, bai, irratitik eh, nator, ez da gizte gertatu Egia da askotan, e, gertakari asko gizate zela, ba, nahi tokatu izaskain, pues, igualo atentatu bat, o da nadalako, ardu zurrun bilo asko zeon, orduan jendeak ulertzen zuen, zati denan. Eta orduan, ba, da favorizutuko da zu telefonoa, eta orduan, jun, telefonoa, hartu, deitu, eta edozein etxetik, zein dendatik, ba, kronika bialtzea, karo kronika zen zendun, eta gero kortea bialde behar Eta kortea bialtzea zan, hartu, e, kaseta martxan jarri, telefonoa kaseten e, zea, aurikularrai behatu, hola bialdu, auskalo kalidadea nolakoa zan, zortzi aldiz bialdu behar izaten zan, kalidadea etzalako egokie, kanpoko zarata sartzen zielako taula, eta gero hemen muntatzen zuten. Ez dauka, horrengoarekin, nolako zer Gero, Gero, etorrezan, mm, bueno, zorioneko telefono mugikorra. Nik izan natu nun irratikoa. Uste bost kilo pisatzen zitula. Zan, garai baten, bueno, kotxetan jartzen zen telefonoiek, gugen eukan maletin baten sartuta. Eta bueno, ura zan, marabila bat. Traste handi bat, baina zan, banku baten eseri, inori enbarazukin gabe, inori favorerik eskatu gabe, eta, bueno, telefonoz bialdu zen ezaken, karo. Baino, eta gara torri zen lehendabiziko mobilak. Mobil, la, zapatofono itako, audio itakok, baina haiek peligro bat zeukien, arazo bat zeukien, ze nolabait ez dakinik zeiten zuten e, zean, grabadoran, eta ordun e, zu grabatzen zendunen, edo bialtzen zendunen, telefon hori oso gertu baldin mazeon, nik ezak ez interferentzi gisa egiten zuen, gauza zen, volum, e, aldatu itxentzura. Eta orduan kortea hasi ziteke norrela eta gero bukatorela, orduan kortea etzun eta orduan ziberzen telefono alde batea, beste telefono batetik kortea <laughs> bidaldi, eta, bueno, oso divertidua. Bai, eta gero ez, eta gero unidade mobilia Gaur Ja, gaur unidade mobilia erabat digitalizatuta da, zuhuten zea dozein tokita, eta bialtzen duzu, e, zea, eh, internet bidez, gara hartan ondak zian. Orduan, sistema oso simplea zan, bereziki gu jokatzen gendu asko jaizki belentzion antenarekin. Eta hori lortu behartzen duen puntu bat, zuk e, bueno, kotxean, ze, zeuden aparatu guztik, baina onda osea, antenak jaizki jo behartzen. Horren zin behartzen hortako. Altura hartu, eta jo. Eta oso bizuala zen, zu jaizkibel ikusten bali mazen du mazenekin euneko lauro eta amarren etzala Baina herri honetan, badakiu zer da hori. Orduan, e, bilatu bertzen duen, edo eta altuera, nola eta ondak e, eh, beti zuzenen duaz. Bai. ondak ez dute olako bai. ulertzen. Eta oso gertuen zaitezke, baina pareta baldin badu paren, ez du funtzionatzen. Orduan, edo altura hartu bertzen duen, edo itxaso aldeatera, e, eh, jaizki behar jotzeko. Eta, bueno, solasea, juten ginian, da, ala aventura. Gaur juten ginian tekniko bat eta biok, gonbidatu askotan kotxen sartu, eta mendipunta bat egotzen genuen, horrek esan izun bere ordutegi, bere lan ordutatik bergendu, bergendula, eta mila histori. Eta ordun igo bertzen duen mendipunta batea, eta handik jaizki behar jo. Orduan, sistema izatezan kotxe iritsi, antena ateratzen gara. Antenak zuen oin bat, ulako oin eh, lauki luze bat, bueno, bai, angulo rekto oin bat, oin hori sartzen zen duen kotxen kurpilen azpikalden. Montatzen zen antena, bizati edo zozken, bi iruzati, Eta orduan teknikoa esten zen, antenai bueltak ematen. Eta orduan donostitik, donostin zeuden bai. teknikoek, azten zen kantatzen. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, minus, minus, minus, minus, minus, pum! Zerzu, kietor! Eta orduan, kieto. Ta, ka, aizetoki baldi mazan, kieto horrek esan ezun teknikoken behartzula, antenai eutxiz, niko txe barrun, elkarrezketa hien. Eta hori bai oso e, zea, itxengen ditun toki guzti horiek apuntatu, nuntze duen, ba, urrengo baten tokatzen bali mazan, ba, ara jurnalizateko, baina, bueno, ba, jaizki belen, da. Ba, gogondet esate bateako, e, zean mutriku pare hortan, ondarru mutriku buelta hortan, baziola e, Benezia izeneko diskoteka. Da, Benezia mutur, mutur, mutur, muturrea junezkeo, handik ja, jaizki beha jotzen genuen. <laughs> barruera ez genuen jotzen. Eta horren oso toki lokalizatu genitun. Eta gero, e, baita ere, karo, e, jaizki guazan antena nagusi, baina Euskadi Erratia bazitun beste antena batzu beste toki batzutan, orduan, gau, saiatzen ginen, ba, antena joek zuen mhm. tokita juten, oza, handi bagenek beritxiko ginela. Bai, e, oso ondo, ba, gira, errepaso polita egin diguzu, bai, telefonetatik kontumak eta unidade moiak noa daratu dian, urrengo baldera e, eh, harreran mhm. izango da, ze azkenean parte handi bat hemen erantzun duzu, baina, bueno, zuka ipatu zorain intendentzian ibiltzen dela. Bai. Intendentzia, bueno, erratikoak badak egu izaten da, baina intendentzia izaten da, Balbisteietako editoren gertuko laguntza ja, batez ere ba, kaletik eta bidaltzen dira bai. eta zeinten beste gauza batzuen mm artean noski, eta ba, jaso, korte jaso, kolokatu, korte horiek, gaur egun zer diren, edo zer sartzen den kazetaria zuzenean, eta leno guztiz ez berdin ez? bai, bai, bai, ez da gero, eh, a ber, gaur egun iten gauza asko, gara ibaten, da, imposible zean, ba, nik ezakiten nazioarteko kortek, zen iristen, oza, orduan etzion internet, orduan etzion, etzion, sare sozialik, orduan etzion beste, em, orduan etzion teletipo bat, eta punto. Teletipoa eta kalea. Eta jazta, orduan teletipo bidez iristen zen iristen zenak, eta, eta bestelako kortek guk eskuratu behar genitun nola ala. Ba, izan ziteken telebistatik grabatutako zerbait, baina grabazioa ere alamuzian, volumena. Bai, bai. Eh, ba, toki askotan ba, manifestazio bat bali grabazioa zan e, eh, bafletan jarrita kalidadea kalidade alakoa zan gaur egun iristen da dana internet bidez da, e, du gazetari behaltzen du korte hori e, internet bidez gu jasotzen deu, pulitzen deu, garbitzen deu txukuntzen deu ta, eta jartzen deu eta hor jartzen deu eta aldo hortatik egia esan irratik bueno, ni beti reibindikatu dut ikaragarri e, teknikoen lana beti Ze esan nahi dut, e, ni honaiteke, bo nika gaur egiten duten lana da, nola baita, editoriak pentsatzen du informatiboa, plantatzen du informatiboa, eta ni egin behar diot fizikoki eman, beak pentsatu duen, pentsatu duen hori, alegia. Asi paper, asi korte, asi kronika, hasi e, eh, edo zer gauza. Hasi e, eh, bakarren bati ez du e, eta bitan zo eta hamarretan abisu eman edo alderantziz, osea eta hogeita bostetan pentsatuta zeona ez eta bi zoaz ari deitu. Ordu fisikoki eman beak burun dauken dana. Hori da pixkat lana. Baina hortako teknikok ezin besteko die. Ezin besteko die. Eta ni pentsatu dezaket informatibo bat, magazin bat, elkarrizketa bat, saio berezi bat, edo zer gauza pentsatu dezaket, kazetariak beti pentsatzen du paperaren gainean <laughs> Eta gero hori, bilakatu behar dezu, etxera jungo dan hori, edo kotxean entzongo dezun hori. Eta hor dao, erdibiden, dao, figura bat, ezinbestekoa dana, teknikoa dana. Hala genei, bakarre matek, zuk, bidaltzen bali madia, zuk korte bat, geizkin zuten dana, gaizki grabatuta dauna, geizki moztuta dauna. Horrek alba bat asatu behar du edo eta zuk, sartu nahi balima dezu kaletik, eta gertatu zaizu, bai. sartu nahi balima dezu kaletik, eta gaizki entzuten balima zaizu, teknikoak esan behar du, hau ezin da Bai, berak du kontrolari. hori. du kontrolari, eta orduan, figura hori ezin bestekoa da, zenik pre, prestatu dezaket, marabila bat paperen gainen. Baina marabila hortan, zu pieza bat balin bazea, eta zu kalen balin bazaude. Eta ez bazei zulertzen, izan liteke gauzarik marabilosona, baina zeizu entzuten, zeiz ulertzen, ordu jazu balio. mm -hmm. teknikoen lana ni beti rebindikatu duten zea bada. Osa, badirudi, ba, teknika eta realizazioan fulanito, ez. Eta realizazio hon bat, or, realizazio hon batek, ba, lan bat dignifikatu indezake. Realizazio txabar batek, lan hon bat zapuztu dezake, bai. baina goitik bera. Bai, bai goitik bera. Orduan, nik teknikoen lana ikaragarri rebinkatzen dut. Mm, bueno, eta tekniko zearena, bauri, kortek iristen dira, moldatu, moztu, bere tokin jarri, bere denborara ekarri. Nik ez daki, persona bate bihaltzen bali maizkit, ez lau korte nahi dituz sartu. eta korte bakoitzak berroi segundu bali dauzke. Ez, <laughs> ez, moztu inberdia, prestatu inberdia. Orduan, bueno, lan horiek. Vale, e, beste gozo batera aspaldi egipatzen zen da, bueno, zure beste lanetako bat da, eskaleta ordenatzea, txukutzea, horiek pasatzea, gaur egun oso da, paper batzuk hartu eta joaten zara estudiora, garai batean, <laughs> garai batean, edo, Garai batean, asiera, asiera, ibiltzen ginen, bobina irekikin, hau da, bobina, bueno, bobinekin, eta orduan, e, eh, juten ginen taper batekin. Eta bobina bakoitzak zun eh, albiste bati zegokion kortea, kortea edo kronika oda dena dalakoa. Orduan juten ginen bobina guztik, numeratuta, numeratuta eta numeratzen genen dituen. Jarri, zelo, bueno, zinta islante txuri bat, jartzen gen duen, eta zinta islante txuri hortan jartzen gen duen zenbaki, zenbaki rotuladore batekin, bat bat, bi, iru, lau, bo, sei, dena dalakoa. Eta horren batzutan, zinta baten juten zean, bi korte igual. Orduan, jartzen zean en, eh, magnetofoietan, Eta horren nora preparatzen zen, darun papertxo bat, juten zen, atiak, ba, hortxe, lendabiziko kortea. Eta lendabiziko kortea bukatu ezin pronto, ba, e, kontrolist laguntzailea, kontrolista laguntzailea, bilatu bertzun, bigarren kortearen hasiera eta bien bitxarten, ba, kazetariak itzaiten zuen, horren bigarren kortea sartzen da Juten ginen taperrekin, eta taperretan bobina, bobina irekikin. Eta gero, askotan, guk erabiltzen den gure terminologian erabiltzen den gauza bat izaten da eta zuk entzongo gozun duen kortapega. Mhm. Kortapega bat egin alegie gauza, ba, asi, gauza luze batetik, hasi erartu, erdikoa moztu, eta bale. Oh, ba, orduan, Baur hartan gara izaten zen, korta ipega. Baina, Ale literal, zintartzen zen, mozten zen, hartzen zen duen, zuk imaginatu kaseten zen grabazio originala. Ekartzen zen duen kaseta, eta e, zen duen eh, bobina hortara, e, grabatzen zen duen zuk kaseten ezen duen. Demago minutu bat, eta zen nola, lendabiziko sortze eh, segunduk eta bukaeran zeuden sortze segunduk. Bueno, orduan hartzen zen duen, zen duen, moztu. Moztu, guaitzekin, bueno, gora aparatu berezi bat zen, moztu. Eta gero, jartzen zen horreako, e, eh, ezakit, ezakit nola esan, gauza istu bat zen, eta erdintzion ka, karril moduko bat, eta hor juntetan zintazati bat, beste zintazatie, eta e, zelo berezi batekin, peatu itzen zen, eta zen, Korta, kaks, ipega. Ipega. Hori tekniko egiten zuten, eh? Hortako abilezi eh, berezi behar zan guk du nolako egiten. Hori da, gaur egon zer dene, Hori da, bitek ez, hori da. Bai, bai. Eh, orain, bueno, pos pixka bat, eh, lan trenez baliabidez aritu gara, oin pixka Euskadi erratia berezi euskerak egiten du. Mhm. Euskerazko komunikabidea delako, eta, bueno, ba, korteak eta ipatu ditugu, adierazpenak euskeraz lortzea, oraindik ez lan erreza izaten, Baina egoera horrek bilakararik izan duela nabaritu duzu urte hauetan, bai, bai, bai, bai, nik uste, a ber, e, batetik, sensibilidade gehiago egon liteke, hortaz asko itzen liteke, eh? sensibilidade kontuetaz asko itzen liteke, e, nik uste, neurri handi baten, e, gen, gara jarten goaz jende asko, nik ezagitu, komplejoa zan, edo zertzan, alegi, bere euskeraz oso ontzitezun, oso ondo ez dituzun jende oso euskaldun, euskaldun zarra, betidanik, ba, bere komunikatzeko hizkuntza euskara izan zuna, baina bere arlo profesionala gazteleraz landutako persona zan. Ta ordun lotsa zuten, askotan juten zinen, e, eh, baten gana, ekonomilari baten gana, edo eta, bai, ekonomilari, bat, demagun. Eta beak, esplikatzen zizun, zuk nahi zen duna, baina gero korte bat emateko kostitzen zitzaion ni hontaz ez nago ituta, ni hau dana erderaz da, hori aldatu inda. Gero, e, bueno, ba, ondela hogeita, edo berrogi urte, ba, ba bueno, ba, ba, prestatutako nola prestatu ez dut ez zea, eh, ez dut gutxitxinei, baina, e, arlo tekniko askotan prestatutako jendea, ba, ba etzeon, Etzeon, etze, etze, arlo horiek, osea gaur egun, geroz eta gauza zehatzago ditugu, garai baten, ba, ekonomiaz, ez, ekonomiaz beti genukala bi ekonomista, balere, bakaikoa eta beste bat, eta beti bereien jotzen gendun. Hori aldatu inda, aldatu inda. E, gazte jendeare, gerozta gehiago dator, ba, ez dakina, gerozta prestatuago da ona, kanpon gehiago da bilena, nigoatzen ez ondala, dakit, dozena bat urte gehiago izango dira. Igual amarren bat urteo, gabonetako programa berezi bat inon, eta karo, geneuzkan, Txinan, Alemanin, ez dakinun, dabakinun bizizian, Euskaldunak, beren e, eh, lanbidea antzutenak, enpresa honditan zenbiltzanak, gau, oindala hori tamarrurte hori etzion. Osa, internazionalizazio hori esistitu eretzan, iten. Eta hori gaur dokozu, Euskaldun bat, Txinan bizidana, ba, beritzat, ulmarentzat, ulmarentzat lanen nahi Euskalduna, hango egoera zitzen dizuna, handik hitz egingo dizuna, eta gara jartzen etzion hori. Etzion hori, ez, ez Euskaraz ez erderaz, eh? etzion ze hori. Eta hori bai aldatu da. E, erresagoa da, eta nigu gondet, eta karo, gero, zu prentsaurroko batea jute badin mazea, ja nigu uste, handi baten, prentsaurroko hori eman behar dunak, barneratuta daukela Euskaraz eritzen behar dula. Oindara hori marrute ez. Eta badau liburu bat 2000garren urtean Goizalde Landabasok idatzezuna mm. korte bat mesedez. Ani eh, titular horre, osea, Izen izenburu horrek nahikoa adierazten dula. Orduan joan bertzen du guztien guztientzun eta joan bertzen du tesen barkatu edo galdera bat itentzen dion euskeraz edo esplikatu duzun hori euskeraz esplikatuko duzu eta askotan esatez dizuten bai baino erderaz esandako ante ditu duzu zuk esplikatu dik ezu ja baino zure ahotsa behar da nik ni irratia naiz da bai, askotan hori izate zen, eskertxarreko izate zen, eh? beti, bazi dudin beti favorezki eski bilo hartzen dula. Bai, oza, bazuen euskerazko kazetariek lan gehigarri bat. Bai, bai, bai, bai, lan eta askotan eskertxarreko azana, az, eh? maten zuen zinela azkena, beti bukae arte txin bat dulako, e, gero askotan, karo, zu juten zinen prensorroko batea, galdera bat euskera zitzen zen duen, da ingurun zeuden kazetari askore moskatu ditzen <laughs> Eta gero, da, ba, hombre, gara hiertan, etze hona zan, ba, bakarren batzuk, eta hor naiz politiko ezain naiz bereziki, edo eta pisu pixu, gizarten pixu zun, zuten personaiek hasi zan behalia, euren adierazpenak, euskera ziten, adierazpen, adierazpenak, eh? ez atxalde mila esker hona etorri zatelako, eta gero danan gainerako guzti erderaz, hasi zan balia, horrek arrestu inguzun. Baina, bueno, eh, ez diala urte askore, hainbat e, politikok izan dituzte arazok, berein jardun euskaraz zazi dutelako eta kritik egin diete, asizte, hor uh luzea da bitik ondiok. Hoi da, ba, horretan pixkanaka pixkanaka bagoaz boro biltzen, da guztionekin, ba, azkeneko galdera guk hartzeko e, dugun ba, galdera hori ingoizu, kazetari lanak, e, nolako bilakara izan duen ikusi dugu, eta bilakera horrek azkari lana erraztu egin duela edo lausotu egin duela lankarra gehiago eman diola zu nola ikusten duzu, nola esango zenuke, zer egin dio bilakera horrek azkari lanari. Hombre, izkuntzak nik ez dut lan urte hauetan, eh? azken urte hauetan, lankarga bada, bada, ba, ba, oaindik erdal izun gehiago da holako euskal, baino, eh, euskal izunak baino, bada karga bat, gehiago kostatzen zaizu, pertsona bat bilatzea, gaur egun hemen mediku bat aurkitzea, asko zarrexa aurkitzezu, ze ez doa behar euskaraz dakiten denek dakitela gazteleraz. E, Orduan gure agenda zabala da, baina erdal agenda asko zabalagoa da. Hori, vamos, soziologia hutsa da. E, hizkuntzak beak zaildu ote du, nik izkuntza bai, garai baten bai, oain erresagoa da, mm. erresagoa da, nik uskut, gaur egun kazetaritza gehiago za, zaildu eta erreztu. beste, beste diskusioa da, gaur egungo kazetaritza, gaur egungo notizia, e, gaur egungo gai notizia blek eta hogeita itamarrurteko zeintzuk dian. Hori ba-, baita aldatu da, ikaragarri aldatu da e, garo, gaur daukegu sare sozialen e, zea hori, indar hori. Garo, zenbat eta informazio iturri gehiago izan, informazio iturri horiek bai ez zatu inbehar dira, lehen ofizialak zian. Hmm. Gaur egun, dao, e, auzoko e, auzotik ateratako bideo bat, albiste izan liteke, baldin eta bideo hori egia balda. Hmm baina montajeak esitzen dira. Eta horra, nik uste gaur egun, egita gezur, ez nahi zor sartzen, baina nolabait, e, benetan, frogagarri dan gertakizun bat, eta frogatzeko zailagoa gertakizun bat, ezberdintzek horrek bai ematizu lana. Eta arrisko handia da, egitzat ezin dezakezu dana eman. Mhm. Ezin dezakezu dana eman. Ze gero gara, e, realidadea ez da hori segundutan e, jasotzen. Ordu, zuk kontatu behar dezu, gertatu den zerbait, minutu baten. Bale. E, ziurtatu behar dezu, minutu hortan esaten dezun guzti hori, egie dala, edo egitik asko daukala. Baina, karo, zuk jasota, minutu batea ekartzezun hori, ezin da minutu bateko kontu bat izan. Mm -hmm. Zuk behar dezu, zemakita Ah, eta hau behar duzu, ordu beteko realidade bat, benetan egia bai. gero, minutu batera ekartzeko. Ez minutu batekoa, ontzat eman da, daun bezala. Lau amarka da, eta mila modu. Ahotxetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzak.